Kaliemeron elses elson Elabes Edokas autoi edoka apelages metinos chreian echeis se u hygiainein e anseles else meshemon pu pros filon he meteron episkepsometha auton tigar hechei arrostei apopote pro oligon hemeron en epesen pu menei u macran e theleis peripatei haute esti nomisdo he oikia autu haute estin idu ho thuro ros eroote zon auton ei dunamesa eisel thein kai dein curion autu, kai ekeinos eipen. Tinas de teite, ton despote ensu, perites hygieias autu ele luthamen. On Posas climacas, duo, stadexia cruzate, ei mentoi ge elsen, proele luthei gar. Cruz blepetis estim haire pantes ton curion suo celomen episkepsastai ei gregorei menus omme cacainus epen uca est hode tila leis alla pu est in e cae catebe est onda nona in dia cinesai sun chairometha hotan elthei ei pois autoe hemas pros auton hairomenus ele lucenai perites soterias autu, hoti panta orthos hegei hoto poio